İyi akşamlar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Zamanlar değişirken Bob Dylan, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programı daha ilk cümleden bir hatayla dil sürçmesiyle başladı diyelim. Bugün stüdyoda bendeniz Mahir Ilgaz, e, yalnızım. E, Alto abi gelemedi e, ama yörüngeden bir bağlantımız var. Ve e, bir önceki programın yapımcısı Orhan de bize moral destek atıyor diyebiliriz. Evet, e, Güven abi fazla uzatmadan sana paslayayım. Ne yapıyoruz bugün? E, tamam, merhaba. Ben de Güven Güzeldere. Telefondan bağlanıyorum. E, bugün altı aramızda yok. E, sonunda 1969 senesine kadar geldik ve e, geçen haftaki özel programın ardından e, Bob Dylan'ın e, Nashville e, macerasına başlıyoruz. Nashville Skyline 1969'da yayınlanmış olan ve Bob Dylan müziğinin country müzik e, tarzında e, zirveye ulaştığı bir albüm. Albümde 10 parça var. E, ilk yüzündeki, A yüzündeki 5 e, parçayı bugün çalmaya çalışacağız. Belki 4'ü olabilir. Çünkü arada birkaç cover'ımız da olacak. Ee, e, albümün Bob Dylan'ın kariyerinde önemli e, bir yeri de var. Bundan da zaman içinde bahsedeceğiz. Fakat Mahir istersen ilk şarkıyla girelim. E, özel de bir şarkı çünkü e, Nashville'e kadar gitmişken country müziğin e, efsanevi isimlerinden birisiyle e, düet e, yaparak Bob Dylan açıyor şarkıyı, e, albümü hatta. Evet, Johnny Cash'le bir düet yapıyor. Aslında parçanın kendisi yeni bir parça değil. 69 e, senesinde Nashville Skyline yayınlandığında yaklaşık 6 senelik e, bir Dylan parçası ama bu albüm için tekrar yorumluyorlar Johnny Cash'le. Girl from North Country. Müzik If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the house. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the board. Oh. true love of mine. Evet, Nashville Skyline albümüne Bob Dylan'ın Johnny Cash ile yapmış olduğu bir düet aslında daha eski e, bir Dylan parçası Girl From North Country'nin düet yorumuyla başladık. Şimdi bu yorumla ilgili çeşitli e, görüşler mevcut. Bunlardan bir tanesi Keith Richards'ın ki e, o diyor ki bu parça aslında bence bir düet parçası değil. Dylan ilk yazdığı haliyle olmuştu, bitmişti ama bu düet yorumunda e, inanılmaz e, bir takipçi kitlesi var. Onu da söyleyelim. E, birbirinden farklı iki parça gibi geliyor ben dinlediğim zaman. Yani Dylan'ın kendi seslendirdiği yorumla bu düet hali. E, ve aslında şunu söylemek belki gerekir. Nashville Skyline albümü çok e, kısa bir albüm. Yaklaşık 28 küsür dakika, 29 dakikaya yakın e, toplam kayıt süresi e, albümün. E, ancak parçaları dinlerken ve bu ilk parçada aslında ritim belli oluyor. Sanki çok daha uzun bir albümmüş gibi geliyor. Bu da e, Dylan'ın müzikal olarak ritimle oynaması, e, gecikme delay olayını e, kullanması ile alakalı. E, bunu söylerken bir e, ufak not da düşeyim. Parçadaki ya albümdeki parçalara eşlik etmeye e, çalışınca bunun e, sandığımızdan çok daha zor olduğunu e, fark ediyoruz. Çünkü öyle bir tempoyla, aksaklıkla e, oynamaları var. Bu ilk parçada da düet haliyle Johnny Cash'le beraber epey e, mahirce sergiliyorlar bu müzikal deneyi diyelim. Evet belki biraz e, kısaca Johnny Cash'ten de bahsetmek lazım. E, müzisyen olarak zaten e, çok önemli bir isim. 2003'te e, yine Nashville Tennessee'de hayatını kaybetmişti. Bu albümde e, Johnny Cash'in katkısı yalnızca bu şarkıda düet yapmaktan ibaret değil. E, aslında Johnny Cash'in varlığı e, Bob Dylan'ı o zamana kadar tek tanımayan Amerika'nın kısa dalga e, radyo e, dinleyicileri arasında e, birden tanınmasına e, yol açıyor. Albümün çok satmasında da e, bunun e, payı olduğu muhakkak e, Amerika Birleşik Devletleri listelerinde 3. sıraya kadar yükseliyor. E, belki bundan ileride tekrar bahsederiz. Ee, bir şekilde e, Bob Dylan'ın bir e, yurttaşlık hakları ikonu olarak e, takipçisi ve hayranı olan kitle aslında e, böyle bir e, dönemeçten dönmüş olmasından Bob Dylan'ın hiç memnun olmuyor. Bunu Bob Dylan'ın eski e, personasına yaptığı ihanetlerden e, bir yenisi olarak e, algılıyorlar, bir kenara not ediyorlar. bunu da söylemiş olalım. Evet bu arada Johnny Cash'ten bahsetmişken e, Nashville Skyline albümünden kayıtlarından hemen önce Johnny Cash ile Dylan Nashville'de stüdyoya giriyorlar ve epey fazla sayıda şarkı kaydediyorlar. Bunlardan bir kısmı orijinal kayıtlar işte yani Dylan'ın kendi besteleri bir kısmı e, rock veya country klasikleri. E, ama e, albüme sadece işte az önce dinlediğimiz Girl From North Country yorumu girebiliyor. E, bu şu demek değil, bu diğer kayıtlar kötü anlamına gelmiyor. Ama bir sebepten asla piyasaya sürülmüyor. Bootleg kayıtları olarak yani korsan olarak mevcut. Evet. E, ilerleyen programlarda onları aslında tekrar tekrar dönebiliriz. Hatta belki bu Nashville Skyline serisi içinde dönebiliriz. Bizim elimizde bunlar da mevcut. Onu da söyleyelim. Ee, az önce Güven abi senin bahsettiğin Nashville Skyline albümünün arka planı meselesine dönecek olursak e, önceki programlarda bahsetmiştik ama çok kısa da tekrar etmekte herhangi bir e, beis yok. E, e, albümün çıkış tarihi 9 Nisan 1969. 68 senesi artık e, herkesin e, bildiği, hatırlayacağı üzere e, siyaseten epey önemli bir e, sene 1968. E, Amerika'da o dönemde ne olmuş? 68'de e, Martin Luther King ve Robert Kennedy e, aynı yıl içinde suikaste e, kurban gitmişler. E, Nixon başkan seçilmiş. Albümün yayınlanmasından e, çok kısa bir süre önce e, yemin etmiş ve göreve başlamış. E, Vietnam Savaşı hala e, devam ediyor. En belki de hararetli yılları e, yaşanmış o dönemde. E, böyle bir hareketlilik söz konusu e, ve tüm bunların arasında e, Dylan'ın işte siyasi angajmanını terk etmesi olarak yorumlanıyor bu Nashville Skyline albümü ve e, bir kesim arasında ciddi bir tepkiye yol açıyor. Burada tabii şu da var. Country müziğin e, belki de Dylan'ın bu albümüne kadar e, çok muhafazakar e, bir müzik türü ve aslında demode e, bir müzik türü olarak görülmesi bu genç kitle arasında bu da tabii bu görüşleri biraz e, kuvvetlendirmiş diyebiliriz. E, evet doğru. E, yani Johnny Cash aslında e, sadece bir adam dersek e, kendisine haksızlık yapmış oluruz. Country müzik e, müzisyenleri arasında e, gerçekten sadece muhafazakar pek çok müzisyen olmakla birlikte e, John Cash'i onların arasına koymayalım. Fakat e, sol kesim içinde Yurttaşlık Hakları Hareketi'nde belli bir ismi olan, tanınan, e, sevilen bir kişi de değil. E, Bob Dylan'ın e, böyle eskiden e, uğraştığı meseleleri bırakıp e, Johnny Cash'le bambaşka bir sayfa açmış olması hoş karşılanmıyor. peki şimdi ikinci parçamıza geçelim. Bu Girl from North from the North Country'nin hangi yorumunu çalsak diye düşündük. Keith Richards yorumu da aslında iyi fakat karar e, verdiğimiz e, yorum bir İngiltere ve İrlanda e, kökenli rock müziğiyle country tarzını, folk tarzını birleştiren The Waterboys. The Waterboys'un yorumuyla dinleyeceğiz. Girl from the North Country. traveling in the North Country Fair. Where the winds hit heavy on the border line. Remember me to the one who lives there. She once was a true love of mine. Woo! in the snowflake storm where the rivers freeze and the summer ends. See for me if she's wearing a coat that is warm to keep her from the howling wind. if her hair is hanging low. That's the way I remember her best. Evet, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programını böyle kişisel ihtiraslarımıza da bazen alet edebiliyoruz. Benimkilerden e, bir tanesi Waterboys'u bu program içinde çalmaktı. Çok severim. Ee, yorum daha iyisi var mıdır yok mudur o tabii kişiye göre değişir tartışılır. Ama Güven abi senin de dediğin gibi Keith Richards'ın böyle tamamlanmamış yorumu da epey efsane. Onu da e, isteyenler dinlesin diyelim. Evet. Bu arada Johnny Cash'ten biraz bahsediyorduk. Ee, Dylan'la uzun eskiye dayanan bir arkadaşlıkları e, var idi Cash e, ölmeden önce 2003'te. Bu Johnny Cash'in e, Dylan'ın şairliği hakkında Nashville ve Skyline albümünün kapağında yer alan bir şiiri var. O şiiri de Twitter hesabımızdan Dylan alt tire açık radyo adlı Twitter hesabımızdan da o şiirin yer aldığı kapağı az önce tweetledik. E, şiir hakkında fazla konuşmaya gerek yok. E, belki sadece samimi bir şiir olduğunu ve Oscar Wilde'ın samimi şiirler hakkındaki sözünü hatırlasak yeterli burada değilim. Devam edelim. Ee, evet, tamam. Ee, devam edelim. Ee, hatta belki albümün ikinci parçasına geçmenin zamanıdır e, Nashville Skyline Rag e, çok güzel bir parça. E, üstelik e, bütün e, şarkıda yer alan e, müzisyenlere e, kısa e, bir solo yapma ve kendilerini gösterme imkanı da e, veriyor. E, Rolling Stones'da bu konuda yazan e, müzik eleştirmeni Paul Nelson e, çok beğenmiş its country music at its joyful shit-kicking best demiş. <laughs> E, bunu çevirmeyi Mahir ben sana bırakıyorum. Onu ben çeviremeyeceğim. Çok güzel demiş <laughs> diye e, evet, çok burada güzel demiş, beğenmiş. iyi demiş, beğenmiş ama e, şunu da söylemekte e, fayda var. Paul Nelson birkaç sene sonra o e, epey pozitif e, Nashville Skyline e, incelemesini e, bir nevi tabiri caizse geri çekecek ve epey kötüleyen bir e, şeyler söyleyecek albümü Nashville Skyline'ı. Ve hatta kendi ilk pozitif yorumunda e, dinleyenlerin neden asla e, eleştirmenleri itibar etmemesi gerektiğini bir örnek olarak gösterip bayağı ciddi evreni sonlandırabilecek bir paradoks yaratacak orada. Ama ona girmeyelim burada. E, şimdi e, sıradaki parça dediğimiz gibi Nashville Skyline Rag bir e, enstrümantal parça e, okuduğumuz zaman aslında e, listeyi, müzisyen listesini bayağı ciddi bir kadro var. Charlie Daniels var, country efsanesi. Siyasi görüşlerini bir kenara bırakalım. Epey komik şeyler savunan biri. Norman Blake, e, Pete Drake, e, pedal steel denilen e, enstrümanın ustası. Piyanoda e, Bob Wilson mı yoksa Hargus Robbins mi var bilinmiyor. Charlie McCoy artık e, Dylan albümlerinin gediklisi bas e, çalıyor ve Kenneth Buttrey e, yine bir başka gerekli davullarda. Nashville Skyline Rag isimli enstrümantal parçayı dinledik. Nashville Skyline albümünden Bob Dylan'ın 69 tarihli albümü e, dinlemeye başladık bugün. E, epey aslında keyifli bir enstrümantal parçaydı. Hatta ilginç bir not e, Grammy ödülü olmuş. Daha doğrusu Grammy ödülüne aday olmuş en iyi country müzik enstrümantal dalında. Evet aslında bütün müzisyenlere de sahiden hünerlerini e, sergilemeleri için e, imkan veren e, bence icra açısından e, son derece iyi bir e, parça. Evet, e, Olmazsın niye fikrini değiştirmiş sen biliyorsundur e, Mahir bu parçada beğenilmeyecek bir taraf yok. Vallahi bütün albümle ilgili değiştirmiş fikrini. Daha sonra e, neden değiştirdiği konusunda bir fikrim yok. Herhalde e, biraz rama, zamanın ruhuna uydu. Çünkü çok e, moda olduğu için Nashville Skyline albümünü e, ABD'de e, tırnak içinde progresif olarak bilinen kesim e, arasında kötülemek o dönemde. O da herhalde o bağlam içinde e, öyle bir e, karar değişikliği e, uygun gördü. Eleştirmenlerden bahsedeceksek belki bu noktada iki ayrı eleştirmene de e, değinmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi e, Robert Crisco e, meşhur. Ben bu adamın ismini doğru telaffuz edemiyor olabilirim. E, çünkü hiç duymadım telaffuzunu sadece e, söylüyorum. Yani hatam varsa affola. Ama çok önemli bir eleştirmen e, Village Voice dergisinde. Onun bu albümle ilgili yorumu bana ilginç gelmişti. Şey demişti, demiş zamanında aslında country müzik açısından e, Dylan'ın e, hayranlık duyması bu tarza veya e, kendisini ilişkilendirmek istemesi çok da anlaşılmaz değil. Çünkü e, bir bakımdan e, ABD'nin düşünce akımları içinde e, Jeffersoncu denilen e, bir akımı temsil ediyor. Yani işte kendine yeterli olmak, e, dik durmak, işte özgürlük düşkünü olmak gibi ama öte yandan karanlık tarafında ise e, Başkan Andrew Jackson'a e, atıfta bulunarak Jackson'cı e, tarafı var yine country müziğin. O da e, şövenist, e, içine kapanık e, ve ırkçı. E, bunlar arasında country müziğin her ikisine de yakın e, icracılar da, her ikisine yakın e, sonuçlarda, eserlerde e, bulmak e, söz konusu. E, bu tabi Crisco'nun e, yorumu. Bir diğer yorum ise e, Cream dergisinde e, meşhur e, yazan ve maalesef aslında adamın adı e, çok dilimin ucunda olması ve çok meşhur bir adam olmasına rağmen unuttum. Ee, ona bakıyorum şimdi. Evet. E, Lester Banks. Tabii Lester Banks. Almost Famous e, filmine de e, ilham olmuş Lester Banks. Evet onun bir yorumu vardı. O da şunu söylüyordu. Dylan'ın aslında daha önceden yazdığı protest şarkılar veya e, toplumsal temalı şarkılar fazla önem verdiğini düşünmek e, büyük bir hata olur. Örneğin Rubin Carter'la ilgili yazdığı Hurricane şarkısını e, çok uzun bir sürede yazdığını sanmıyorum. E, e, Dylan'ın e, veya Times They Are Changing şarkısıyla e, Blowing in the Wind'in e, Nashville Skyline kadar en az e, poz kesmek e, olduğunu düşünüyorum. Ama bunun e, ben e, normal karşılanması gerektiğini ve aslında e, eşit bir ticaret olduğunu düşünüyorum. E, Dylan bu şarkıları yazdı. Kendisini bir idol haline getirdi, bir lider haline getirdi e, o dönemde kariyer için bu işe yarıyordu. Öte yandan e, hareket de, ilerici harekette e, epey önemli marşlar kazanmış oldu. E, şeklinde bir yorumda bulunmuş. E, ve uzun vadede sanat her zaman siyasetten önemlidir. E, dolayısıyla Dylan'ın e, kariyer içindeki bu değişimlerini çok da önemsemeyen bir e, yorumda bulunmuş. Ben tabii biraz serbest bir çeviri yaptım. Yine İngilizceden kaçırdığım bir şey varsa sen ekleyebilirsin Gönül abi. Yok hayır biz de bir e, yargıda bulunmadan bu yorumu buraya e, bırakmış olalım. E, bu albüm e, Bob Dylan'ın e, Kısa Dalga radyo dinleyicileriyle tanışması oldu demiştik. E, kısa Dalga dinleyicileri gerçekten de çoğunluğu erkek olan e, hatta e, FM e, dinlemenin kadın işi olduğunu falan e, düşünen iddia eden ee, işte e, e, iki e, alanda sürekli yayın yapan istasyonlardan oluşuyor. Bir tanesi country müzik, ötekisi son derece sağcı siyasi yorumlar yapan işte yorum istasyonları sürekli konuşup bir şeyler anlatan komplo teorileri kuran falan e, akla güven e, istasyonlardan e, oluşan bir şekilde fakat bunların arasında işte uzun yol kamyon şoförleri filan e, Bob Dylan'ı dinler e, ve sever hale geliyorlar. Bob Dylan böyle bir albüm yapmaya karar verdiği zaman 1969'da e, ne kadar bunun hesabı içindeydi ne kadar bildi onu da bilmiyoruz ama e, bu albümün e, Johnny Cash'in de yardımıyla e, Bob Dylan'ın kariyerinde böyle bir sayfa açtığını e, söylemek e, son derece mümkün. Evet. Şimdi istersen bir sonraki parçaya geçelim diyecektim ama geçelim. Buyur, Mahir. Geçelim diyecektim ben de. Tam olarak aynı şeyi söyleyecektim. peki bir sonraki parça bizim programımızın dördüncü albümün üçüncü parçası To Be Alone With You. E, genellikle Bob Dylan'ın e, şarkılarını hızlı yazıp e, birçoğunu da e, tek seferde bile e, kaydettiği düşünülürse bu şarkı üstünde epey uğraşmış. E, 8 kere kaydettikten sonra ancak ikna olmuş şarkının albüme girecek hale geldiğine. Albüm çıktıktan sonra da fakat bir şekilde şarkı unutulmuş ve e, 20 seneye aşkın bir zaman Bob Dylan hiçbir konserinde çalmamış. Sonra bir şekilde 1989'da e, e, ilk kez bir konserinde e, canlı olarak seslendirdikten sonra ara sıra yeniden çalar olmuş. E, Mahir şarkı hakkında söyleyeceğin başka bir şeyler var mı? Benim... Arkasından da girebiliriz şu anda yok. Şarkıdan sonra biraz daha bu country müzik ve işte Dylan'ın neden buraya yöneldiği meselesine ilişkin edeceğim birkaç kelam var ama o kadar. zaman şimdi Bob Dylan'dan dinliyoruz To Be Alone With You. Is it rolling, Bob? To be alone with you, just you and me. Now, won't you tell me the truth? Ain't that the way it ought to be? To hold each other tight the whole night through. Everything is always right. is man. To Be Alone With You albümün, Nashville Skyline albümünün üçüncü parçasıydı. Parçayı dinlemeden önce biraz işte Dylan'ın country müziğe yönelmesi neden böyle oldu vesaire bunun üzerine e, eleştirmenlerden yorumları getirmiştik. Şimdi biz de biraz e, spekülasyon topuna girelim. Ne de olsa <laughs> laf bedava. Ee, şimdi ben burada bir örnek vereyim. Ee, Dylan önümüzdeki aylarda, bunu da sen ilk bana söylemiştin Güven abi, bir yine e, Amerikana şarkılardan oluşan e, üçlü albüm çıkartıyormuş. Bir tane çıkarttı, bir tane daha çıkarttı. O da yetmedi. Şimdi bir de üçlü albüm çıkartıyormuş. Ee, her şeyden önce Dylan'ın ciddi bir şekilde şarkı geleneğiyle, özellikle Amerikan şarkı geleneğiyle, Anglo-Sakson şarkı geleneğiyle ciddi bir e, büyülenme durumu söz konusu. E, yani belki biraz e, tabiri caizse tırnak içinde hastalıklı olarak e, takip ediyor ve e, ayaklı ansiklopedi gibi kendisi. Dolayısıyla country müzik kapsadığı geniş alan itibariyle Dylan'ın e, dikkatinden kaçabilecek bir şey değil. E, ikincisi gençliğinde epey dinlediğini biliyoruz country müzik, sevdiğini biliyoruz. E, dolayısıyla bunun bir etkisi olmuş olabilir. Yani kariyerini ilerletme veya yeni kitlelere açılma etkisi var mıdır? Olabilir bilmiyorum. E, ama e, o spekülasyonlar yapıldığı kadar e, bunların da e, yapılmasında bence bir e, hatalı durum olmaz diye düşünüyorum kendi adıma. Tamam yani Dylan'ın hakkını yemiş olmayalım. Ee, bu işin satışla ilgili kısmı aklından geçmemiştir hayatta diyebileceğim, e, buna kefil olabileceğim bir müzisyen olduğunu söyleyemiyorum ama e, tek faktörün bu olmadı. E, herhalde açık. Bilemeyiz yani zaten. Albümün dör, dördüncü şarkısından biraz bahsedelim. I Threw It All Away sonu kötü biten bir aşk hikayesi ama daha önceki benzer birkaç şarkısından farklı olarak e, Bob Dylan burada e, ya ben de bir hata ettim e, gibi bir şey söylüyor. Bu Dylan'ın e, şarkı kariyeri içinde bu açıdan bir ilk mi acaba? Galiba öyle şimdiye kadar en azından. Evet böyle bir yüce gönüllülük e, pek göstermiyor. Hatta e, Ballad in Plain D gibi e, bayağı e, kötü örneklerde yani apaçık böyle dedikodu e, şarkıları yazmışlığı da var e, geçmişte. En iyi örnekler bile Don't Think, Twice gibi hiçbir zaman e, kötü sonu kötü birden aşk hikayelerinde suçu üstüne almaya pek yanaşmıyordu şu ana kadar. Aslında bu nokta önemli çünkü bu albümde daha önceki albümlerdeki belki o şairane hava olmasa da çok daha basit sözler olsa da ee, daha mutlu bir hal söz konusu. Bu ıı, country müziğin genel hali olabilir. Country müziğin bir tarafının genel hali olabilir. Johnny Cash'in etkisi olduğunu söyleyenler var. E, Dylan'ın kendi kişisel yaşamında o dönemde e, çok daha mutlu bir yerde e, olması olduğunu gösterenler var. Ama bilemiyoruz. Genel olarak e, böyle bir yüce gönüllülük veya daha bir e, kendinden emin olma, daha bir mutlu olma hali sadece I Threw All Away'e değil tüm albüme hakim diyebiliriz. Evet, e, Dylan e, e, bu şarkıyı ilk kez e, Johnny Cash'in televizyondaki The Johnny Cash Show isimli e, programında e, söylüyor. E, Johnny Cash o zamanlar yalnızca e, kısa dalganın e, country müzik kralı olmakla kalmıyor. Televizyonda da çok izlenen bir programı var ve bu, bu şekilde e, Dylan e, sesini televizyon izleyicilerine de e, belki kendisinden pek haberi olmayan izleyicilere de duyurmuş oluyor. E, şimdi isterseniz o zaman dinleyelim e, Bob Dylan'dan I Threw It All Away. held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hit mountains in the palm of my hand. The rivers that ran through every day. I must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all there is. It makes the world go round. Loving all it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be a hurtin' if you throw it all away. If you throw it all Evet, e, epey güzel bir country müzik örneğiydi. I Threw It All Away. Bu e, parçanın birkaç yorumunu daha dinleyeceğiz. E, aslında bunlardan bir tanesi sırada var. Bu parça Dylan'ın bu albüm için yazdığı ilk parçalardan bir tanesi. İlk olarak 68 senesinde Woodstock'taki evinde onu ziyaret eden e, George Harrison ve eşi e, Patty e, veya o dönem artık eşi miydi bilmiyorum ama eşi galiba daha sonra Eric Clapton'la e, meşhur Leyla'ya götüren hikaye başlayacak. E, neyse böyle dağıttım konuyu ama e, George Harrison ve eşi Patty e, Woodstock'taki evinde Dylan'ı ziyaret ettiğinde onlara çalıyor. Hatta George Harrison çok beğeniyor bu parçayı. Kendisi de e, Beatles'ın Let It Be e, kayıtları sırasında bir yorumunu kaydediyor. Ee, daha sonra da 1970 senesinde Kolombiya'nın stüdyolarında George Harrison ve e, Bob Dylan e, bir araya geliyorlar. Yine e, Harrison'ın ölümüne kadar e, iki yakın arkadaş olacaklar. E, ve 70'te epey güzel olduğu söylenen de kayıtlar yapıyorlar. Bu da yayınlanmıyor. E, bu kayıtlar da yayınlanmıyor. Hatta e, Bob Johnston'mış yine prodüktör masasında. E, epey şaşkınlığını da ifade ediyor bununla ilgili. Evet. Ee, ama korsan olarak bunları bulmakta, daha doğrusu korsan değil de e, gayri resmi kayıtlar olarak bunları bulmak e, mümkün e, çeşitli kaynaklardan. ilerleyen programlarda bu kayıtlara da dönebiliriz. İkinci gireceğimiz yorum I Tweet Holloway'in işte bu kayıtlardan Bob Dylan'ın yine icrası ama e, kendisine gitarda eşlik eden George Harrison. abi senin ekleyeceğin bir şey var mı? parçaya girelim mi? şunu belki e, söylemek mümkün. Bob Dylan ve Beatles e, birbirlerinden e, haberdar vaziyetteler. 1960'ların ortalarından itibaren. Fakat bu şarkıda 60'ların sonuna gelmişken yollarının bu şekilde kesiştiğini görüyoruz. Ve Bob Dylan'la George Harrison sahiden bence iyi bir ikili oluşturarak güzel bir icra ee, e, da bulunmuşlar. şimdi isterseniz dinleyelim George Harrison'ın da katkılarıyla yine Bob Dylan'dan I Threw It All Away. What about you? I won't tell you. She said she would always stay. Mm -hmm. But I was cruel. I her like a fool. I threw it all away. Once I had mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. I must have been mad. Never knew what I had. from one who's tried. So if you find someone who gives you all of her love, take it to your heart, don't let it stray. One thing for certain, you will surely be a Evet biraz e, artık son bir düzenleme ihtiyacı olsa da epey e, iyi bir kayıttı. George Harrison eşlik ediyordu Dylan'a gitarda. I Threw It All Away. E, Dylan'ın daha önceki özellikle John Wesley Harding albümünde yine country'e yakın bir tarz benimsemesine rağmen müzikal olarak e, çok daha e, afili sözler e, kullanmasına rağmen burada hayattaki tek gerçek, dünyayı döndüren tek şey aşktır gibisinden biraz daha e, nasıl diyelim e, pop ama e, içinde bulunduğu bağlama gayet uyan sözlerden oluşan güzel bir parça I Do It All Away. Evet, e, bir e, yorumunu daha aslında çalacağız. Böylece bu şarkıyı üç kez dinlemiş olacaksınız. E, bu son yorumu da Elvis Costello'dan gelecek. E, rock müziğin e, yaratıcı işler yapan ve e, New Wave'e ve e, punk rock denilen e, yönlere doğru e, rock müziği o taraflara çekiştiren e, İngiliz müzisyen daha değişik bir yorumla icra ediyor. E, Elvis Costello'dan da dinleyelim o halde I Threw It All Away. in my arms. She said she would always stay. But I was cruel and I treated her like a fool. I threw it all away. Once I had mounted in the palm of my hand. in rivers that ran through every day. But I must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love and only love can be denied. No matter what you think about it, just won't be able to do without it. Take a tip from tried. maybe find someone who gives her all of your love. Take it to your heart, don't let it stray. Cause one thing for certain, you will surely be hurting if you throw it all away. If you throw it all away. Elvis Costello'dan da dinledik I Threw It All Away. Aslında bu programda e, Bob Dylan ve arkadaşları geçidi gibi oldu. Johnny Cash'ten bahsettik. Elvis Costello, George Harrison hepsi e, bu programda bir şekilde konuk oldular. E, parça I Threw It All Away'i dinledikçe ben kendi adıma daha da çok beğenir oldum. Böyle bir e, epey güzel bir parça olmuş. Evet ee, ve dinledik ki aslında çok kısa olmasına rağmen Nashville Skyline albümü toplamda 29 dakikaya yakın e, epey kısa bir albüm. E, daha da kanım ısınıyor diyebilirim. Ve ilk yerinde albümün evet. ilk e- A tarafında sonuna yaklaştık hatta son parçasına geldik. Evet albümün iki yüzünde de beşer parça var demiştik. Beşinci parçaya A yüzünün son parçasına geldik. Orada hatırlatalım, e, ola ki radyosunu yeni açmış, bu programda ne diyen bir dinleyicimiz varsa e, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl donanlar değişirken programındasınız. E, canlı yayındayız, stüdyoda Mahir Ilgaz var, ben Güven Güzeldere, e, Altı Güzeldere bugün e, programda yok. E, bir de e, bir sonraki saatte e, ee, açık radyo frekansından e, duyacağınız program e, komşumuz ve arkadaşımız Akif Burak Atlar hatırlatmış. Bugün Al Cooper'ın doğum günüymüş. Al Cooper'dan daha önce bahsetmiştik. E, müzisyen ve prodüktör 1965 yılında Bob Dylan elektrikli enstrümanlarla müzik yapmaya karar verdiği zaman kendisine hem destek olan hem yardım eden ve o dönemde e, önemli bir rol oynayan birisi. E, Akif'e teşekkür ediyoruz. Alkupra'da e, doğum günü kutlu olsun diyoruz. Ve hatırına programdan sonra Like a Rolling Stone'u 7 kere dinleme e, ödevinde yazalım hanemize. Çünkü oradaki harika e, organ parçası da Al Cooper'a aittir. Evet peki programı kaparken son çalacağımız parça A yüzünün son e, şarkısı e, Mahir sen anlat. Peggy Day e, yine e, country baladı tarzında bir parça, epey kısa bir parça. E, parçanın temel özelliği aslında e, Dylan'ın e, bu parçayı e, hiç canlı çalmamış olması diyebiliriz. Onun dışında yine Nashville Skyline'a yakışır şirinlikte e, hoş bir parça diyelim. Ve parçayı girelim. Peggy Day stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend the night with Peggy Day. Peggy Night makes my future look so bright. Man, that girl is out of sight. Love to spend the day with Peggy Night. you know, ever, even before I learned her name. You know, I love her just the same. And I tell them all wherever I may go, just so they'll know that she's my little lady and I love her so. Peggy stole my poor heart away, turned my skies to blue from gray. Love to spend a night with Peggy Day. Peggy Day stole my poor heart away. By golly, what more can I say? Love to spend a night with Peggy Day. Peggy Day ile Bob Dylan'ın Nashville Skyline albümünün 69 tarihli albümün A yüzünü bitirmiş olduk. Bugün 8 parça sığdırabildik. 5'i ee, Nashville Skyline'daydı. Ee, kalan 3 parça ise albümdeki çeşitli parçaların yorumları şeklindeydi. Ee, bu akşamlık bizden bu kadar Güven abi. Evet saatin de sonuna geldik. Ee, gelecek hafta herhalde B yüzünde yer alan e, beş parçanın hepsini çalarız. Bir takım yorumlar da ekleriz. E, albümün yüzü çok bilinen e, Bob Dylan şarkılarından Lay Lady Lay ile başlayacak. E, ama o kısmını gelecek haftaya bırakalım ve bu hafta teknik masada bize yardımcı e, olan Aydar Çanakçı'ya teşekkür edelim.